บุ๊กทูหกสิบแปดสาวมือตามสาวมือตามใหญ่เล็ก to nhỏ to nhỏ ใหญ่และเล็ก to và nhỏ to và nhỏ tua dài, con voi to con voi to tua หนูตัวเล็ก con chuột nhỏ con chuột nhỏ mืด มืดและสว่าง tối và sáng tối và sáng ตอนกลางคืนมืด ban đêm tối ban đêm tối ตอนกลางวันสว่าง ban ngày sáng ban ngày sáng แก่ชราหนุ่มสาว già và trẻ già và trẻ คุณปู่คุณตาของเราแก่มาก Ông của chúng tôi rất già. Ông của chúng tôi rất già. 70 ปี ที่ แล้ว ท่าน ยัง หนุ่ม 70 năm về trước ông còn trẻ. 70 năm về trước ông còn trẻ. สวยและน่าเกลียด đẹp và xấu đẹp và xấu ผีเสื้อสวย con bướm đẹp con bướm đẹp แมงมุมน่าเกลียด con nhện xấu con nhện xấu อ้วนและผอม béo và gầy béo và gầy ผู้หญิงที่หนักหนึ่งร้อยกิโลอ้วน phụ nữ nặng một trăm kilo là béo phụ nữ nặng một trăm kilo là béo ผู้ชายที่หนักห้าสิบกิโลผอม Nam giới nặng 50 kg là gầy. Nam giới nặng 50 kg là gầy. thủ. đắt và rẻ. đắt và rẻ. รถราคาแพง xe hơi đắt. xe hơi đắt. หนังสือพิมพ์ราคาถูก tờ báo rẻ rẻ